Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 15-ն է, տարվա 349-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1467 թվականին տեղի ունեցավ Բայի ճակատամարտը, Մոլդովա-հունգարական պատերազմի նշանավոր մարտերից մեկը։ 1899 թվականի այսօրը անգլո-բուրական պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցավ Կոլենսոյի ճակատամարտը։ 1939 թվականի հենց այսօրը կայացավ Խամուց քշվածները նշանավոր ֆիլմի պրեմիերան։ 1972 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից ընդունված համար 2997 բանաձևի համաձայն ստեղծվեց շրջակա միջավայրի վերաբերյալ ծրագիրը։ 1982 թվականի հենց այսօրը ստեղծվեց Երևանի կամերային թատրոնը։ Թեև Երևանի կամերային թատրոնը պաշտոնապես բացվել է միայն 1981 թվականին, սակայն թատերախումն արդեն վաղուց հայտնի էր ոչ միայն Հայաստանում, այլև նրա սահմաններից դուրս, որպես Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ուրախների եւ հնարամիտների ակումբ թիմի կապիտան Արա Երենջակյան։ Թիմը դարձավ Երևանի առաջին հաղթողը եւ առաջինը ներկայացրեց Հայաստանը Մոսկվայում կայացած ՈՒՀԱ-ի համամիութենակախաղերում։ Միաժամանակ ստեղծագործական խումբը սեփական ուժերով վերակառուցում էր թատրոնի համար հատկացված Երևանի կենտրոնում գտնվող շենքերից մեկը։ 1983 թվականին հիմնվեց Կամերային թատրոնի Jazz Trio-ն Արտաշես Քարթալյանի գլխավորությամբ, որի երաժշտությամբ համանվում են թատրոնի ներկայացումները։ Կամերային թատրոնի ներկայացումների ստեղծագործական հիմքում ընկած է Արա Երինջակյանի կողմից մշակված նույնականացման համակարգը, Այդ մեթոդի էությունն է բեմի եւ հանդիսատեսի միջև ստեղծված կատարյալ ու բնական կապը, որն ընկած է բուն թատերագրության հիմքում։ Հանդիսատեսը пассив հայցողից դառնում է ներկայացման ակտիվ մասնակից։ Իր գործունեության տարիների ընթացքում կամերային թատրոնն իրականացրել է ավելի քան 50 բեմադրություն, որոնք հայտնի եւ սիրված են ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, ինչպես նաեւ 20-ից ավելի մանկական ներկայացումներ։ Երևանի կամերային թատրոնը գտնվում է Երևանի կենտրոնում, Մաշտոցի պողոտա 58 հասցեում։ Այսօրը պատմության մեջ 1985 թվականին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի փոխնախագահը 35 падգամավորների անունից հանդես եկավ, պահանջելով հատուկ օրենք ընդունել եւ ճանաչել 1915 թվականի ցեղասպանությունը, որին զոհ դարձավ հայ ժողովուրդը։ Այսօրը ծնվել են 1937 թվականի այսօրն է ծնվել Հռոմի կայսր Ներոնը։ 1610 թվականին ֆլամանդացի նկարիչ Դավիթ Կրտսեր Տենիրսը։ 1852 թվականին ֆրանսիացի ֆիզիկոս Նոբելամրցանակակիր Անտուան Անրի Բեքերելը։ 1858 թվականի այսօրն է ծնվել գերմանացի հոգևորական եւ հասարակական գործիչ Յոհանես Լեպսիուսը։ 1859 թվականին Լեհակնաբուժ եւ լեզվաբան Լյուդվիգ Լազար Զամենհոֆը 1895 թվականին հայ կոմպոզիտոր եւ խմբավար Կարոլ Զաքարյանը 1899 թվականին հայազգի խորթային լրագրող, գրող, խորթային միության օրդներքի խոսքերի համահեղինակ Գաբրիել Էլ Ռեգիստանը։ 1916 թվականի այսօրն է ծնվել հայ արձակագիր Վիգեն Խեչումյանը։ 1924 թվականին հայ ճանաչված երկիչ խորթային Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, հայ երկարվեստի երախտավոր Հովանես Բադալյանը։ 1929 թվականի այսօրն է ծնվել հայ կինոռեժիսոր, դժվժիկ ֆիլմի ռեժիսոր Արման Մանարյանը։ 1934 թվականին հայ երկրաբան Հենրիխ Վարդանյանը, 1957 թվականին հայ լրագրող պետական գործիչ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանը։ Այսօրը տոնում են Ուկրաինայում այսօր դատարանում աշխատողների օրն է։ Այսօր դեկտեմբերի 15-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 16 օր։